Nahiz eta lagesoroko ajobio enpresak sei labete soilekukan, deia sei garagardo mota ezberdin egiten ditu. Gohi, suri, hori, ulin, espeltako eta eguberrikoa. Baina sustut, hemen egina eta gustu handikoa dela azpimarra daiteke. Ajobio enpresan bilangile dira eta biak nausi. Beraz, bitor korret, ahobioko nausi talangilak aurkezpena iten dauko. Si duela sei hilabete bakarrika, gazte-gazte gira, eta eh, egiten ditugu uh, gustoko garagarnoak. Uh, behal datzeko pixkata, baionoko festetan badugu ba dugu ez da antxu asto pixa edo ba ez da e, biziki ona, don, pixkata egiten dugu hula gustuko garagarnoak. Gustuko garagardoa ditzen zi beste haineken eta garagardoriak be ez gustuik, guztuik ura baita gehienik? Bai, bai, bai. Ba dugu espiritua, espiritua Belgikan bezala piskat. Egiten dugu uh, eh, garagarno suria, garagarno horia, garagarno gorria, garagarno iluna, egubriko garagarnoa eta espeltako garagarnoa. Ara. Eta zer dira horien bere, berezitasunak edo? Eh, nola iran, eh, berezitasunak dira, uertuak dira piskata, ez da hain argi haineken edo kro bezala eh, uertuak dira, eta gasa karbonikoa botoilana egina da. Bai, ostean egin dut behaz garagardua hemen egiten zinutela, baina mm, ez da arra bai hemen egiten duzia, baina bihia kanpotik ekarrazten duzia. Baina iduriz behaz, guai eh, hemen go laborari bat plantatuko da behaz, be garagarra landatzeko. Bai, momentukotz eh, Belgikana, eh, Malta erosten dugu eta Lupurua uh, eh, alzazian. Zenta hemen ez da ezer uh, erosteko, ez da garagarik uh, biologiko garagarra. Orduan, be neguntan ikusi dugu Jean-Claude Agerrekin, nola egin behar dugu uh, mengo garagarno bat. Eta landatu du uh, hektar erdi bat garagarra, eta ara, guai, uh, itxoiten dugu uh, gure lehen azia Malta egiteko eta... Euh, normalki uh, laster uh, egiazko uh, eskuadiriko ganagarno bat eginen dugu. Eta eta untxa martxan bari bada, mm, seguraski bio garagar hektare gerotak jago izain dira Euskal Herrian beraz? Bistan da, da. Da zailena da laborari bat atsemaiten biologikoan. Uh, laborari biologiko bat atseman behar da eta uh, niretako uh, zailena zen, me bon... Uh... hola egiten eta nola edo nori saltzen? Norri be... Eh, <laughs> deneri. uh, <laughs> momentukotz, biodendetan atsemaiten da. Duela guti, hasi gira orduan uh, pixkanaka be uh, entxeatzen gira handitzen. Agian, uh, irratie mankizun honi esker ere bezero gehiago garen tutzi zie, zenta noiteka egiten zaten, um, jatetxe batetakoak, ez etzela zien eh, gara erosten, zenta bakarrik iltro batetako botoilak zinuztela, baina guai ikustont uh, eh, botoilak txipiagoak ere egiten dituzela? Bai, eh, botoilak handiak dira be uh, denentzat eta botoil txipiak ostatuentzat edo uh, saltokientzat. Guretzat, banatzen uzulaik garagarno bat, obeda botoil handi bat. Eh, apitifan bezala, tien, diastatuko dugu uh, garen garen hori eta edo bertze bat. Uh, Besteik gehitzeko edo? Bestakit, be, uh, diastatu behar da, euh, idei uh, on euh, edo txar bat euh, egiten eta ara. Bai, garen hau hain huna denez, eh, jaiten alda mm, mugatu gabe edan daitekela, mm, mozkortzeko beldurrik ukan gabe edo? ez da gehituri. Ez ok aski praktikatu horren egiteko? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. da beti mozkortzeko, uh, da uh, momentu goxo bat pasatzeko, eta gustua onbat, uh, onbatekin ebe hobe da. Horiekola, gustuzko sei garagardo mota atseman daitezke. Tokikoak eta biologikoak gainera. Ahatik, biosaltegietan, hirurogeita ma bost zentilitroko botoila bakarrik aurki daiteke. Ostatuetan aldiz, ogeita ma edu zentilitrokoa galdegin daiteke.